Plus jamais de silence. Avant qu'il parte, j'en avais peur. Mais là, il est absent et ça, c'est pour toujours. Toujours ce même sifflement. Et dans mes insomnies, j'en pleure. C'est comme un nouveau deuil à faire, celui du silence. Je rêve de pouvoir rêver je rêve de pouvoir rêver comme toi. Lui se ferme pas l'oreille. Elle m'empêche de rêver. Aide-moi, sans bruit, je n'entends que mon oreille. Et le silence rend plus fort mes acouphènes. Je l'entends, je sens, je pars, je me dis Encore lui, ce même bruit, j'en peux plus, il me dure, Je l'entends, c'est un cauchemar, je pense même j'en peux plus, il me tue, encore lui, je l'entends, mais si j'en parle, je flanche, j'en peux plus, il me tue, c'est de famille apparemment, on préfère pas trop y penser, et vaut mieux d'ailleurs éviter trop d'en parler, car c'est en en parlant souvent qu'on le laissera exister. Même si je sais que rien n'y fait, il existe. Je rêve de pouvoir rêver. Je rêve de pouvoir rêver comme toi. Elle se ferme pas l'oreille. Elle m'empêche de rêver. Aide-moi, sans bruit, je n'entends que mon oreille. Et le silence rend plus rare le sommeil. Je l'entends, je sens, je pars, je me dis encore lui il me tue, je l'entends, c'est un cauchemar, je pense. Ce même bruit, j'en peux plus, encore lui, il me tue, je l'entends, mais si j'en parle, je flanche, j'en peux plus, il me tue. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, pourtant j'aimerais tellement, j'aimerais tellement qu'il s'arrête. J'ai essayé toutes les pierres, mais rien n'y fait. J'ai essayé de méditer, ça m'a frustré. J'ai essayé d'en parler à mon frère, mais ça m'a déprimé. Lui, il béda beaucoup trop pour oublier. Tout oublier. Je l'entends, je sens, je pars, je me dis Encore lui, ce même bruit, j'en peux plus, il me tue Je l'entends, c'est un cauchemar, je pense Ce même bruit, j'en peux plus, il me tue Encore lui, je l'entends, mais si j'en parle songe à pleurer.